Zekalia esura ya mwenda Okuramurwa kwa manga agataine Yerusalemu Eki kigambo kyo mukama yagambire ansi ya Adiraki na akigo kya Damasiko Ebigo bya Aram biba bya wenene Nangu nenganda zona za Isiraeli kone kigo kya Hamati ekirikwatana engandezo za Isiraeli amona tiro na sidoni norobiri bigo byabamanyi muno nabyobye abatiro bombekire ekigo kigumire efeza bagituma nkeitaka nezaabu bagituma nkewangaija yo mumbarabara zekigo kyonka wewe omukama aligikununtura aitunga lyayo aijugunye omunyanja na tiroyo nene erambwe omuliro ashkeroni keribona byaba bityo eritina gaza kutyo erigwa enshazi ekironi kwako kuba ebyeyesiga birigifera busha gaza eriburwa omukama ashkeroni teribona bakugituramu Ashidodi eriturwa abachotara kandi ensi ya Filistia ndigimara eikuru ndibaerekeza okulya enyama ekyaina obwamba nemiziro baliba batakigirya ensigalira zona yanga limo n'abantu bange balishusha oruganda rwa Yuda aba Ekironi nabo baliba yangalimo nabantu bange nkokwo abayebusi bagizire anyuma ndisisira omunsi yange kugirinda amahe galiba gataki giturukirana kandi tali wo mubisha alishuba akababonesa naku nabo inoko abantu bange bashasire muno omukama wobukiro obulija Mushemererwe muno inywe abasiyoni Tera empundui inywe aba Yerusalemu Leba omukama wanyu yaija asingire endashana na yeshanda mwetoya akubire endogobe endogobe ento omwana gwayo Efraimu ninija kugimaramu amagali na Yerusalemu ngimaremu efarasi zendashana amata gendashana nago ngachwemu omukama ogwo aliragira amaanga kugira emirembe kandi engoma ye eriema anyanja eturuke anyanja eribandiza amuiga gwa efurati yegobembali ensi erikulekerera abantu baruwanga baligaruka omunsi yabo omukama nagambate arwenshonga yendagano yange eyo nakozire nainywe tukagima misa obwamba bwebitambo nditaishura abei yangalyanyu abali omubuzaye mbaiye omukina kitaina maize inywe bazaye abagizire eshubi mugaruke omukigo kyanyu ekigumire kireki ngambe bugamba oko ndibagarulira bibiri bibiri amwanya gwa bulikimo ekyafiri akubayuda butabwange obo ndegire kandi Efraimu ngindure mwambi gwabo Inywe bantu ba ndibachokeza abagiriki mbaindure mbanda yomwesherukali hanyuma omukama aliema omwiguru abonekere abantu be omwambigwe gusoke nkoru rabyo ruwanga omukama aliteera enzamba etabale eresirwe omubuzimu bwakasi omukama waamae alirinda abantu be baite abebi ubezo babajungirire omuitaka balibanywa obwamba nkoko bone divai balibuyiguta nkoko buijura epakuli bubajobie okwo obwamba bwebitambo bujobia epembe za rutale kirekyo omukama ruwanga wabo alirokora abantu be kuba baba buyobwe bwentama nkoko obona amabale geguzi omurukinga nikwo baliengerera omunsiye erishemeretai ensegyo erinuretai abasigazi balilia engano banyete nabaisiki banywe divai yomutagata bageije